Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Անցած գիշեր հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 450 գրակոց։ ԼՂ նախագահ շնորհավորական ուղերձ է հղել Աբխազիայի նախագահին։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կայցել են տարածաշրջան։ Էդվարդ Նալբանդյանը Վաշինգտոնի Քարնեգի համասարանում ներկայացրել է Արցախի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքները։ Կայացել է հադրութի շրջանային խորհրդի նիստը։ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսն այսօր սկսում է իր երրորդյա այցը Վրաստան եւ Ադրբեջան։ Մոսկվայում ընթացող Միխայել Տալի 10-րդ հուշամրցաշարում Լևոն Արոնյանը երրորդ պարտիան եւս ավարտեց ոչ ոքի։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Սեպտեմբերի 29-ի լույսի 30-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից ռադաթարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 25 անգամ որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի ռադիկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 450 գրակոց։ Ինչպես տեղեկացրել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն, խիստ անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաև պատասխան գործողությունների։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Աբխազիայի հանրապետության նախագահ Ռաուլ Խաջիմբային։ Ուղերձում ասված է. «Մեծարգո Ռաուլ Ջումկովի Արցախի հանրապետության ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ եւ եղբայրական Աբխազիայի ողջ ժողովրդին ազատագրման եւ հայրենական պատերազմում տարած հաղթանակի օրվա կապակցությամբ»։ Սա մեծ տոն է, որը մարմնավորում է Աբխազիայի ժողովրդի հերոսությունը, արիությունը, անձնվիրությունը եւ ազատ ապրելու եւ ինքնիշխան պետություն կառուցելու անկոտրում կամքը։ Անկախ պետականության կերտման ճանապարհին Աբխազիան էական հաջողությունների է հասել, եւ մենք անկեղծորեն ուրախ ենք եղբայրական Աբխազ ժողովրդի բոլոր ձեռքբերումների համար։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ ձեզ, հարգելի Ռաուլ Ջումկովի եւ Աբխազիայի Հանրապետության ողջ ժողովրդին այս հիշարժան տոնի կապակցությամբ։ Խաղաղություն, բարգավաճում, բարօրություն եւ նոր հաջողություններ Աբխազիայի Հանրապետությանը։ Ուղերձի տեքստը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովը երեք կայացած լիագումար նիստում իգիտություն է ընդունել 2016 թվականի առաջին կիսամյակի պետական բյուջեի կատարողականի մասին տեղեկատվությունը, որը ներկայացրել է ֆինանսների նախարար Սպարտակ Թևոսյանը։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Համախառն ներքին արդյունքը նախորդ տարվանուն ժամանակահատվածի համեմատությամբ աճել է 3.6%-ով եւ կազմել 87.5 միլիարդ դրամ։ Անդորում աճը հիմնականում պայմանավորված է գյուղատնտեսական ապրանքի արտադրության 12.2% աճով։ Մենուն ժամանակ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ նվազել են կապիտալ ներդրումների ծավալը, արդյունաբերական ապրանքների արտադրության ծավալը, վարձաշխատողների թիվը, իսկ ահա միջին ամսական աշխատավարձը նախորդ տարվա համեմատությամբ աճել է 0.7 2%-ով։ Ուշադրության արժանի փաստը, որ չնայած վարձու աշխատողների թվականակի նվազմանը, աճ է գրանցվել բանկերում ավանդների վերաբերյալ ցուցանիշում։ Փաստը ֆիննախը պարզաբանում է այսպես. Դա կարող է բնակության հետապետ 10-20%-ի մոտ այդ ավանդների ավելացումները լինի։ Այն մնացած 70-75%-ի մոտ այդպիսի ավելացումներ չկա։ Բայց այն ամենը ավելցուկ գումարներ են, տակ աստծո, որ այդ գումարները բանկում են պահում եւ ոչ թե բարձտակ։ Ընդհանրապես ներկայացված տվյալների վրա, ինչպես մեկնաբանել է Արցախի գլխավոր ֆինանսիստը, ազդեցություն է ունեցել ապրիլյան պատերազմը։ Բացառություն չեն նաև սեփական եկամուտները։ Առաջին կիսամերկում սեփական եկամուտների հավաքագրվել 14 միլիարդ 429 համոզմունք, 10-որդական միլիարդ դրամ, որը հաջորդ տարվանից պակաս է 0.7%-ական։ Տոկոսով Նույնպես ապրիլյան պատերազմի հետո է այս պակասը առաջացել։ Իսկ նախորդ տարվանից ընդհանրապես ավելին է հավաքագրված գումարը 0.7%-ով կամ 96.3%-ական միլիարդ դրամով։ Ինչ վերաբերում է հարկային եկամուտներին, ապա այստեղ եւս աճ է գրանցվել։ Հարկայինը իր առաջադրանքը կատարել է 102.7%-ով։ 2016 թվականի առաջին կիսամյակի պետական բյուջեի կատարողականում արտացոլված են նաեւ բյուջեի դեֆիցիտի, բյուջետային ծրագրերի իրականացման համար ներգրաված վարկային գումարների, միջպետական վարկի եւ բյուջեի ծախսերի մասին տվյալները, որոնք նույնպես ներկայացրեց ֆինանսների նախարարը։ Բյուջեի դեֆիցիտը կազմել է 4 միլիարդ 373 3.4 միլիոն դրամի չափով։ Ընթացիկ ժամանակաշրջանում ներգրավվել 6 միլիարդ 411 միլիոն դրամի գումարներ, իսկ ընդհանուր առմամբ վարկե մարվել 10 միլիարդ 733.5 տասնական միլիոն դրամ։ Հայաստանի Հանրապետությունից ստացվելի վարկը ամբողջությամբ 25 միլիարդ 33.4 տասնական միլիոն դրամ չափով ստացվել է եւ սեփական եկամուտների հետ միասին ծախսվել է եւ ընդհանուր բյուջեի ծախսերը առաջին կիսամյակում կազմել է 33 միլիարդ 924.7 միլիոն դրամ։ Բելալալայան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները առաջիկայում տարածաշրջանային այցի շրջանակներում կայցելեն Երևան։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Ինչպես արդեն հաղորդել են Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը, նույնպես անդրադարձել է առաջիկայիցի մասին հարցին, ասելով թե ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների բանակցությունների եւ հանդիպումների արդյունքում որոշում կկայացվի Իլհամ Ալիևի եւ Սերժ Սարգսյանի հանդիպման տեղի եւ ժամկետի մասին։ Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Էդվարդ Նալբանդյանը սեպտեմբերի 29-ին Հայաստանի արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ ելույթ է ունեցել Վաշինգտոնի Քարնեգի հաստատությունում, որտեղ ներկայացրել է Արցախի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքները։ Նա ամերիկյան առաջատարվեր լուսաբաների ներկայացրել է ապրիլին Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայի հետևանքները։ Դրանց հաղթահարման ուղղությամբ Հայաստանի եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ջանքերը, Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացի ներկա փուլը, ներկայացրել բանակցային գործընթացի առաջմղում շարունակելու համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծման նպատակով Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում կայացած գագաթնաժողովներին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները եւ Ադրբեջանի ապակառուցողական կեցվածքը պայմանավորվածություններից հրաժարվելու փորձերը։ ԱՄՆ-ը պետք արտուղար Ջոնքերի կարծիքով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հաղթարման պայմանները դեռ չեն ստեղծվել։ Նրա խոսքով այսօրվա աշխարհում կան որոշ սառեցված հակամարտություններ, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղը, որոնցում այժմ չի երևում կարգավորման հնարավորություն, նախ եւ առաջ, որովհետեւ առաջնորդները պատրաստ չեն։ Մինչդեռ Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտությունն այդ տեսակին չի վերաբերում, կարծում է ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարը։ Նրա խոսքով նման հակամարտությունները բարդ են, բայց կարելի է տեսնել դրանք անցյալում թողնելու միջոցներ, եթե մարդիկ ընդունեին որոշակի համալիր լուծումներ։ Ես կարծում եմ, որ Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտությունը մտնում է այդ կատեգորիայի մեջ, ընդգծել է Քերին։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության ղեկավար Տիկին Կարոլին Դուեզին եւ անհայտ կորածների հարցերով տարածաշրջանային նորանշանակ համակարգող Սամիր Հաջի Մուստաֆիչին։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել են ռազմական գործողությունների արդյունքում անհայտ կորած անձանց ճակատագրերը բարձելու նողված հարցեր, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության գերիների, պատանների, անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի եւ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի կողմից իրականացվող աշխատանքներին ու փոխգործակցությանն առնչվող այլ խնդիրներ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Կայացել է հադրութի շրջանային խորհրդի նիստը, հերախոսակապով հաղորդում է շրջանումեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Որակարգային հարցերի շարքում բռնու քննարկման առակա դարձավ 2017 թվականի Բերքի տավաշնոսանի նախավարդարական աշխատանքների մասին հարցը, որը ներկայացրեց Վարշակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության օղաշինարարության եւ օգտագործման բաժնի վարիշ Ստեփան Հակոբյանը։ Նույն զեկուցողը 2017 թվականի Բերքի տակ նախադեсում է կատարել շուտ 10000 հեկտար հացադիկայի մշակաբույսերի ցանց։ Ցավային այն է, որ Բերքահավաքից անմիջապես հետո շատ քիչ հողօգտագործողներին հերթի աշխատանքներ կատարել։ Բաժնի վարիչ առաջարկեց 2017 թվականի անշանցանի աշխատանքները իրականացնելիս հարաբերություն տալ գարուց սանկցերին, ծրին պահանջարկը շուկայում կտրուկ նվազելու եւ գնի անկման կապակցությամբ։ Իստվել է շրջանում արկա սերմացուի քանակությունը եւ պահանջարկը, հաշվառվել են աշնանացան կատարելու համար շրջանում արկա գյուղատնտեսական տեխնիկան եւ սարքարումները, որոնք նպատակասլաց եւ կազմակերպված օգտագործելու դեպքում կապահովի նախատեսված աշնանացանի կատարումը ագրոտեխնիկական ժամկետներում։ Ստեփան Հակոբյանը նշեց, որ պետության կողմից արտոնություններ են սահմանված Գերմացուի դիզվարելիքի պարտանքերի ձևով Վարչակազմի ղեկավարը համայնքներ ղեկավարներ ուշադրություն հրավիրեց գրանցան ցանկատարածքների ավելացման եւ ցանկաշրջանության ապահովման հարցերի վրա։ Այս աշխատանքները նպատակեց վարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորգյանը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Իտալիայի Բազիլիկա Տամարզի խորհուրդը միաձայն ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը իր զորակցությունը հայտնելով հայ ժողովրդին։ Բանաձևի նախագիծը ներկայացրել էր անկախ պատգամավոր Աուրելիո Պաչեն, ընդառաջելով հայ համայնքի խնդրանքին։ Բանաձևում նշվում է, որ հայոց ցեղասպանության պատմական իրականությունը ճանաչվել է բազմաթիվ միջազգային կազմակերպությունների, ինչպես նաև 1919 թվականին թուրքական ռազմական տրիբունալի կողմից։ Փաստաթղթում նաև ընդգծվում է, որ անհրաժեշտ է հայ ժողովրդի վերապրածվող բերգության մասին իրազեկել հանրությանը, հատկապես երիտասարդ սերնդին նման ոչերների կրկնություն ուսուցողությունը կանխելու համար։ Ստեփանագերտի Հակոբ Գյուրջյանի անվան արվեստի դպրոցում ուսանում է 650 աշակերտ։ Այս մասին ասել է դպրոցի տնօրեն Էվելինա Լալայանը։ Հպարտությամբ կարող ենք ասել, որ այս տարի լրանում է դպրոցի կազմավորման 35-ամյակը։ Տարեստարի ավելանում են նաև դպրոցի բաժինները, ինչպես օրինակ այս տարվանից գործում են թատերարվեստի ազատ զարգացման բաժինները։ Շոշ համայնքում եւ Աչափնյակ թաղամասում բացվել են պարարվեստի բաժիններ։ Աշակերտներն իրենց մասնակցությունն են ունենում նաև հանրապետությունում կազմակերպվող տոնական համերգներին, հավելել է Էվելինա Լալայանը։ Լուրեր միջազգային լրահոսից Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսն այսօր սկսում է իր երրորդյա այցը Վրաստան ու Ադրբեջան։ Այցի ընթացքում Հռոմի Պապը հանդիպումներ կունենա երկու երկրների կրոնական ու քաղաքական առաջնորդների հետ։ Այսօր Հռոմի Պապը Թբիլիսի է ժամանում։ Նախագահական պալատում նա կհանդիպի Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլու հետ հոկտեմբերի 1-ին Միխայել Մեսխայան վան մարզադաշտում Պապը Սուրբ Պատարագ է մատուցելու, որից հետո հանդիպելու է վրացի կաթոլիկ հոգևորականների ու եկեղեցու սպասավորների հետ։ Հոկտեմբերի 2-ի առավոտյան քահանայապետը Թբիլիսիից Բաքու կժամանի։ Ադրբեջան այցելությունը կսկսվի Պապի պատարակով Բաքվի Կույս Մարիամի եկեղեցում։ Հետո ծրագրված են Պապի հանդիպումները նախագահ Իլհամ Ալիևի, Կովկասի մուսուլմանների միության ղեկավարության, ռուս ուղափառ եկեղեցու ու հրեական համայնքի հետ։ Ֆրանսիայում նախագահական ընտրություններին ընդառաջ հայ համայնքը պետք է որոշում կայացնի, թե ինչ պահանջատիրությամբ է հանդես գալու։ Խոսելով 2017 թվականին Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններին հայ համայնքի ներգրավվածության եւ ազդեցության մասին, ասել է Ֆրանսիայի ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Գայց Մինասյանը։ Խոսելով հայ համայնքի համար կարևոր թեմաների մասին, նա նշեց, որ Ֆրանսիան արդեն ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, հիմա սպասվում է, որ Սենատը կընդունի հայոց ցեղասպանության շղթումը քրեականացնող նախագիծը։ Եթե դա էլ ընդունվի, հայերը պետք է Ֆրանսիայից պահանջներ ունենան Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման վերաբերյալ։ Ղարաբաղի դեպքում առաջնահերթությունը անկախության ճանաչումը եւ շատ հավանական է, որ տեխնացուներն իրենց կեցված կներկայացնեն ընտրապայքարի ընթացքում Ղարաբաղի անկախության վերաբերյալ, ասել է Կայծ Մինասյանը։ Հալեպի հայկական թաղամասերը Երևանից ինտենսիվ հրթիռակոծվում են։ Այսօրվա Ղարաբոդից աբեկչական զինյալ խմբավորումների կողմից վերսկսվել է հրթիռակոծությունը Հալեպի Նորգյուղ եւ Վիլլաներ հայաշատ թաղամասերում։ Հրթիռներից մեկն ընկել է Վիլլաններ Հայաշատ թաղամասի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու մոտակայքում գտնվող տներից մեկի վրա, որի հետևանքով կան զոհեր եւ վիրավորներ։ Հալեպի Կարեն Եփ ազգային ջեմարանի տնօրինությունն անվտանգության նկատառումներով շենքում գտնվող աշակերտներին տեղափոխել է ներքնահարկ։ Հորդառատ անձրևների հետևանքով Ադրբեջանի գետերի մեծ մասում ջրի մակարդակը բարձրացել է։ Գիրդիմանչայ գետի հատվածում ջրհեղեղ է տեղի ունեցել։ Ղուբա խաչմասի շրջանի գետերում ջրի մակարդակը կազմում է 10-օրյա նորմայի 150-ից 270%-ը։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, հորդառատ անձրևների հետևանքով Բաքվի որոշ թաղամասեր ջրի տակ են հայտնվել։ Հատկապես ուժել են Ադրբեջանի մայրաքաղաքի ծայրամասերի տները, որտեղ վատ է գործում կոյուղու համակարգը վաճառքը։ Շատ ճանապարհներ նույնպես ջրի տակ են հայտնվել։ Ջրի հոսքերը լցվել են փողոցներ եւ ստորգետնյա տարածքներ։ Երուսաղեմում համաշխարային ավելի քան 70 ղեկավարների եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցությամբ կայացել է Իսրայելի նախկին նախագահ եւ Նոբելյան մրցանակակիր Շիմոն Պերեսի հուղարկավորությունը։ Առավել ապշեցուցիչը Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասի ներկայությունն էր, որը չեր այցելել Երուսաղեմ 2010 թվականից։ Պերեսին հողին են հանձնել Երուսաղեմի Հերցլի լեռան վրա, որտեղ ուղարկավորված են հրեական պետության եւ սիոնիստական շարժման ղեկավարներն ու առաջնորդները։ Մարզասերների համար Մոսկվայում ընթացող Միխայել Տալի 10-րդ հուշամրցաշարում Լևոն Արոնյանը երրորդ պարտիան եւս ավարտեց ոչ ոքի։ Մրցակիցը ռուսաստանցի Պյոտր Սվիդլերն էր։ Արոնյանն ունի 1.5 միավոր ընթացիկ առաջատարը հնդիկ Վիշվանաթան Անանդն է։ Ընթացիկ տարվա հոկտեմբերի 18-ից 23-ը Երևանում կայանալիք Բրոնսկամարտի Հայաստանի Հանրապետության մեծահասակների առաջնությանը մասնակցելու է նաև 3 արցախցի մարզիկ։ Այս մասին ասել է Ստեփանակերտի բռնցքամարտի Մարսիչ Գևորգ Թորոսյանը եւ նշել, որ արդեն այս տարվա մարտ ամսից Ստեփանակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոցում անցկացվում են բռնցքամարտի մարզումներ։ Բռնցքամարտի մարզումների ներգրաված են 4 տարիքային խումբ, ընդհանուր թվով 77 մարզիկ, տեղեկացրել է Գևորգ Թորոսյանը եւ հավելել, որ ինչպես Գյումրին է սպորտում առանձնանում, այնպես էլ Արցախն է ամեն առումներով հպարտություն ողջայության համար։ Առաջիկայում հոկտեմբերի 4-ից Ճարտար քաղաքում բացվելու է Բրնցկամարտի երկու խմբակ, պարապմունքներն անցկացվելու են Մոնտե Մելքոնյանի անվան նոր մարզահամալիրում։ Արցախի բոլոր շրջաներում Բրնցկամարտը պետք է զարգանա։ Մենք պետք է ունենանք Բրնցկամարտի խմբակներ, ասել են նա. Ադրբեջանի դրոշի ներքո հանդես եկող Դաղստանցի ազատ ոչային ըմբիշ Չամսուլվարա Չամսուլվարայևը սպանվել է։ Նա եւ իսլամական պետության 4 ահաբեկիչներ սպանվել են անօթաչու թերչող սարքի կողմից։ Չամսուլվարայևն աշխարհի արծաթե եւ բրոնզե մեդալակիր է 2009 թվականի Եվրոպայի չեմպիոն։ Եվս 3 անգամ մարզիկը դարձել է Եվրոպայի առաջնության բրոնզե մեդալակիր։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական ամպամածություն, առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 7 մետր արագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 7-ից 11 ցելսիուսը 16-ից 20 աստիճան։ Տաքություն։ լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է